Բարև ձեզ, պարոն Զաքար։ Հազար բարի։ Ուզում եմ խոսենք երկի երաժշտության հոգեբանության հնարավոր ազդեցությունների մասին եւ մասնավորապես երիտասարդների հոգեբանության վրա ունեցած հնարավոր ազդեցությունների մասին, քանի որ արդեն գիտեք, առագաստը երիտասարդական հաղորդաշար է։ Մեծ ցիրով։ Առաջին հարցն էլ ձևակերպենք այսպես՝ մի շատ ծանոթ պատկեր հիմք ընդունելով Մենք բոլորս փողոցներում եւ Ստեփանակերտում եւ Երևանում եւ համոզված եմ Բեյրութում հանդիպում ենք երիտասարդների, որոնք ականջակալներով են, երբեմն խոսում ենք նրանց հետ եւ նրանք չեն էլ զգում, որ խոսքը իրենց է ուղված։ Եվ նրանք ականջակալներով լսում են երաժշտություն եւ Տերը գիտի միայն թե այդ երաժշտությունն ինչ ոճի մեջ է՝ ռոք, ծանր ռոք, դասական, ազգային, ժամանակակից, էստրադային, ժողովրդական, չգիտեմ։ Մի բան པարզ է, եթե դիմա Միացինը խոսում է երիտասարդի հետ եւ պատասխանը չի ստանում, ուրեմն նա արդեն հոգեբանական ազդեցության տակ է։ Այդ ասացությունը եւ գրնատրական ասացությունը լալ, գրնապացասականը լալ։ Տրական երաժշտություն լսելու բարակային ալ գրնային դարվածը լալ եւ չնկատել որ իր հետ են խոսում։ Բայց ամեն բարակայի ասված գիտի թե դուք ասացիք ինչ երաժշտություն են լսում, ճշմարտաբար ես էլ գիտեմ, որովհետեւ առնչվելով նորասերունդի հետ անընդհատ սովորություն ունեմ երբ լսում են ականջակալներից մեկը առնել եւ մի ակնթարթ լսել, գիտնալու համար թե ինչ ջուրի վրա են նավարկում նրանք եւ կարող կարողանալ փորձելու համար իրենց իրավունքը դալով երջախմբի երկացանգում նաև իրենց նախասիրություններուն դեղ դալու իմաստով Երդասարդ ծերունդը դժբախտաբար կրնամ ասել, որ հերու է այն վավերական երաժշտական աղբյուրից, որից կարելի է խմել երաժշտության մաքուր զուլալ ճուրը։ Եվ ադոր համար ես երդասարդներուն, մեր սիրելի երդասարդներուն չեմ մեղադրում բնավ մեղադրում եմ նրանց ուսուցիչներին, նրանց ծնողներին, որովհետև նրանք են, որ պիտի ուղղորդեն երիտասարդության նորահաս տարիքից դեպի վավերական ճշմարիտ երաժշտությունը եւ եթե այդ բոլորը նրանք փոքր դարիքից վարժված լինեն ունգընտրել նույնիսկ եթե այդ այսպես ասած մեր սերունդին համար անջորնի երաժշտությունը լսեն ոչ մի վատ ասեցության դակ չեն իննա ինքնաբերաբար ունենան այն մակուր զուլալ երաժշտության աստեցությունը որ կա երաժշտությունը նաեւ ամենալավ ընկերն է մարդուն չի տավաճանում, քեզ որտեղ մարդ չի որ տավաճանի, նեղացնի, սակայն երաշխություն լսելը նաև վարժություն է վավերական դասական երաժշտություն լսելը վարժությունն է, որ փոքրուց պիտի կա։ Եվ Այսինքն երիտասարդը արդեն երիտասարդ տարիքում բավականաչափ ուսումնասիրած նյութ պետք է ունենա կամ նրան մատուցված նյութ արդեն պետք է լինի։ Ինչու եմ նաև ես անհանգստանում կամ ինձ նման մտածողները, սա առավել արտահայտվում է Նապոլեոն Բոնապարտի մի արտահայտությունից հետո, որ նա արել է իր ժամանակներում բոլոր արվեստների մեջ կրքերի վրա ամենամեծ ազդեցություն գործող է երաժշտությունն է, մտավախությունը, մտահոգությունն այն առումով է, որովհետև ամենակրկոտ, ամենազգայուն, ամենազգացմունքային մասան զանգվածը հենց երիտասարդությունն է։ Այս առումով թերևս պետք է ավելի զգույշ լինել, պետք է ավելի նախապատրաստական տրամադրվածություն ունենալ, որպեսզի երիտասարդները չունենան գայթելու հնարավորություն։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր ժամանակ կբերե իր նորույթը նաև երաժշտության մեջ եւ այդ նորույթը գրնա երեցերունդի գոմից չընդունվել, չընկալվել կամ մրջահարելու պատրաստակամությամբ դիմավորվել։ Սակայն ժամանակն է, որ իհարկե վերջին հաշվով իր խոսքն է ասում, ճշտելու համար թե այդ երաժշտության մեջ վավերական արժեք կա, դասականանալու ընթացք կա թե չէ։ Օրինակ, յամար իր Beatles-ը ոդկե լավ շարժումը մեջ ժողովրդականությունից ավերաժության մեջ քիչ երեցները մրջահարեցին նոր սերունդին, բայց ի վերջո բարձվեց, որ նրանց մեջ էլ կան շատ երկեր, որոնք այսօր դասականացած են արդեն։ Նույնը կարելի է ասել հիմակվա ժամանակակից երաժշտական որոշ ուղություններուն, շարժումներուն, որոնք ի վերջո գրնան օրմու մնայուն արժեքի վերածվել։ Սակայն գիտեք ինչ է, շատ անցողագի եւ ժամանակին հետ եկող կացող, գիտես երբ մկել է, ярս եկավ, ярս գնաց, վաղ միսոր ուրիշ մկել է, այդ մեկը ամիջապես կմորցվի։ Դա օգությունը այն չէ, այս երկերը երիտասարդությունը միշտ ալբիդի լսել, լսած է, մենք ալ երիտասարդ եղած ենք եւ լսած ենք այսպիսի բաներ մեր ժամանակին դեր դերևս քիչ ավելի լավ իմագվա իմաստով սակայն պետք է մեր երդասարտության փոքր դարիքից պատվաստել անտիվիրուսով Այս անտիվիրուսն ալ օրինակի համար գոմիդասն է, մեր վավերական երկերն են։ Այս տարվա գարգաչի եւ վարանտայի երկացանգում օրինակի համար 10 երկ ընդգրկված են գոմիդասի ստեղծագործություններից։ Եթե փոքր դարիքից նրանք սովորում են իրանցից դերևս մեծ այդ երկերը, մի օր կմեզնան ավելի գնգալ են, սակայն իրենց մեջ այսպես ասած անտիվիրուսը գտրվի։ Եվ նոր երկերը երբ որ գլսեն, իրենց մեջ ականջը գլսեց, սակայն հոգին չի ներծծի։ Հասկանալի է, ինքնապերապար ֆիլտր գտնե, գմակրե երդասարտը այդ բոլոր բաները յուրաքանչյուր սերունդ այս հանգրվանի արչև կանգնում է։ Սակայն եթե գգրտնեմ, եթե փոքր դարիքեն դբրոցը դանը եթերով ռադիոն հերոստատեսությունը մեծ դերակատարություն ունին թե ինչ են տալիս նոր սերունդին։ Եթե պետք եղած դան երդասարտության, ինքնաբերաբար գեղեցիկ մակուրը, սկայունը, տասականը իբրև ժամանակի փովով անցած ժամանակի փորձության ենթարկված երաժշտություն կհաղթեն եւ իրենց դեղը կգրավեն նոր սերունդի երաժշտություն երաժշտության մեջ։ Ես ասեմ ցեզի օրինակի համար թեստը արդենուբես մի բան եղավ այս տարի 100-ամյակն էր եւ Լիբանանի Գարգաչ երճախումբին ուզեցի կատարել դալ կոմիտասյան դաս երկեր։ Զարմանքս եւ ընդվզումս, ցասումս, զայրույթս չեմ գիտեր ինչ կուզեք ասել, այնքան մեծ եղավ, որ շուրջ 50 աշակերտներ դարբեր հայկական դպրոցների եկած մի քանիսն էին միայն ցանոթ այդ երկերին։ Մինչ իմ սերունդը, իմ ծնողքի սերունդը այդ երկերը անկիր գիտեր։ Այդ կան հերացել են կոմիտասից։ Բայց հարյուդես որ որ երբադերկերը սովորացնում ես երեխեքին, ընկալում են, սիրում են, երգում են, ապրում են, դառնում է իրանցը։ Հետևաբար գոմիդասը հաղթում է նոր սերունդի ժամանակի վիրուսներին եւ դառնում է ինչ որտեղ անտիվիրուս է բոլորի համար եւ նրանից հետո ինչքան ար լսեն այդ անջորնի անջաշակ կամ այդ աղմագարար եթե երաժշտություն կարելի է գոչել գոչվածը այնպես չեն աստվի եթե իրենց ասկայինը իրենց մեջ չլիներ այսինքն լեզուն գուցե կարելի է փոխել կամ բնակության վայրը գուցե կարելի է փոխել գենը գենետիկ կոդը կարծում եմ անհնարին է այդ մեկը մնում է եւ ի վերջո այնքան այլասերած է երաժշտություն այ մայս տարուս խոսքը փոփարվեստի մասին է խոսքը էստրադայի մասին է կամ այսպես ասած վաճառաշա կոմերցիոն երկերի մասին է այսինքն երբեմն այն խապկանքի մեջ գինայր դասարտը ասե հայերեն է հայերեն են բարերը բայց չի նշանակել եթե բարերը հայերեն դեր երաժշտությունը հայկական է մենք թարգմանում ենք թրկավոր երկեր հայերեն բարերով Հալաֆրանգա, եվրոպական, ամերիկյան երկեր, ռուսական երկեր հայերեն բարերով։ Այսինքն երաժշտավոճը նրանցն է, եթե այդ նույն հայերեն բարերը հանես եւ ռուսերեն կամ անգլերեն կամ ռաբիզի բարակային թրքերեն բարեր դնես, ավելի հարազատ կհնչեն դերևս, կամ նույնքան հարազատ կհնչեն դերևս։ Հետևաբար պետք է երբ բարերը փոխվի եւ ինչ որ խորտ բան է սկսում, կնշանակի եթե քո մեջ ունես այդ կոմիդասյան անտիվիրուսը, ամիջապես կջոգես, որ այս մեկը հայկական չէ, ճիշտ է հայերեն է, բայց դեր հայերեն լինելով նաեւ հայկական իրական չէ։ Պարոն Զաքար, երկը երաժշտությունը թերևս ձեզ համար մասնագիտություն է եւ դուք առավել քան լավ եք տիրապետում ձեր մասնագիտությանը եւ հազար անգամ, գուցե միլիոն անգամ թերթել եք համապատասխան գրականություն, մասնագիտական գրականություն եւ այսպիսի հարց եմ ուզում տալ ձեզ, երբևէ որևէ տեղ այդքան գրքեր բացել, փակելուց, այդքան էջեր կարդալուց հայտնաբերել եք երբ է ստեղծվել առաջին երգը եւ ինչ է երգն ընդհանրապես, որ կարողանում է մարդու հոգ հոգեբանության վրա այսպիսի մեծ մեծագույն վիթխարի ազդեցություն գործել։ Դա մարդու զգացումներն արտահայտելու միջոց է, հաղորդակցվելու ձև է, ինքնաարտահայտման եղանակ է, թե ավելի խորքային ինչ որ բան ունի իր մեջ։ Եթե գատոգով ասենք, որ առաջին երկը ծնվել է այն բահին, երբ Ատամս իրարված է Եվային, միգուցե եւ ճիշտ լինի։ Այդ իմաստով չենք կարող ճշգրիտ թվականների մասին խոսել կամ առաջին երկի մասին, մարդկության առաջին երկի մասին խոսել, սակայն իհարկե մարդը իբրև հոգեբդավոր երևույթ առաջի օրվանից ալ իր երաշտական սկացումները արտահայտելու համար երկ ստեղծել է վստահաբար եւ երկը երաշտության մեջ ամենեն շատ դարածված եւ ամենեն շատ գոյություն ունեցող հաջող երևույթն է ըստ էության։ Լավ երկիմը բանացև եկեք տանք, ֆորմուլան տանք։ Ինչ է լավ երկը։ Լավ երկը այն է դերևս ինձ համար, որ ունի գեղեցիկ բարեր եւ գեղեցիկ մեղեդի երաժշտություն որը պետք է կատարվի լավ երկ լինելու համար, նաև պետք է ունենա գեղեցիկ երկող կատարող։ Այս երամիաստությունը ինձ համար երկիմը գլխավոր հաջողության կամ վավերականության գլխավոր երաշխիքն է։ Բար մեղեթի կատարում։ Երբեմն գտեսնենք այնքան գեղեցիկ մեղեթիներ, բայց այնքան աբուշ բարերու վրա հիմնված ուղագի գծավիս Երբեմն էլ գտեսնես մեծ տասական գրողի մեկ բանաստեղծությունը այնքան անջորնի ձևով կատարված, այնքան անջորնի երաշխություն հագցված անոր, որ ուղղակի կկայտակիս եւ կմպոստանաս։ Կամ էլ երբեմն վավերական երգը մեծ կոմպոզիտորի, մեծ բանաստեղծի այնպիսի անջաշակ կատարում մոգլսես, որ ուղղակի գապշիս եւ գնող գաս եւ քանիս, այսինքն։ Ներևաբար այս երեք հատկանիշները երկովկովի կան արդեն արկայություն է։ Երկը ներաստելու մեծ կարողություն ունի, երբեմն երկողը կարելի է նել շատ ավելին կան հզոր բանակողը, երբեմն երկողը կարելի է նել շատ ավելին կան ոյե մեկ այլ միջոցով, որովհետև իսկապես երկի խորուրդը ամենախորն է մարդու էության մեջ, երկով կարելի է մեծ նպատակներ իրագործել։ Պատկերացրեք մեր հայրենասիրական հին հեղափոխական երկերը, որոնք սովետական միության օրերուն 1918 թվականն էլ մինչև 1990-ական թվականները, մինչև Արցախյան շարժում արգելված էին, սակայն ոնց մի անգամից բորտկած Արցախյան շարժման հետ եւ սկսեցին ամբողջ հանրապետություն, ամբողջ Հայաստանը սպիրկը բաղում էր գրնար բահել, բայց այստեղ այդ մոխիների դագից վերընծյուղվեցին ծևով մնորից, հառնեցին եւ դարածվեցին մի օրում այդ բոլոր երկեր, ամբողջ կարծես թե ժողովուրդը ես հիշում եմ այդ օրերը, երբ սովորեց, որտեղից սովորեց, այդ ինչ եղավ, բայց գիտեր այդ երկերը։ Այդ երկերով մենք նաեւ հաղթեցինք Արցախյան շարժմանը, մեր ազատամարտիկները երկում էին, այդ երկրշրտերին էր գնաց, ինչպես որ ժամանակի մեր ֆիդայներ երկուշտար էին բարում գրվի գնալուց առաջ։ Դա իրենց մեջ էներգետիկ մեծ ուժ ունի երանգ ունի, էներգիա ունի, որ հաղորդում է գրվողին եւ հավասիկ այդ երկով Պամպուշտ Արցակող զենքին զուգահեռապար այստեղ օգտագործվեց երկի զենքը կամ խորհրդամիությունը ոնց հաղթեց նաեւ ֆաշիզմին։ Հիմա եթե լսենք այդ հաղթանակի երկերը երբեմն որ յուրաքանչյուր մայիսի 9-ին Մոսկվայով լսում են կամ այստեղ այդ երկերը ինչ փարահեղավոր երկեր կան, չէ՞։ Դա նաեւ մեծ զենք է երկը ինչ որտեղ։ Այսինքն յուրաքանչյուր ժամանակ էլ մենք կարող ենք լսել առաջին երկի ծնունդը։ Անշուշտ Անշուշտ յուրաքանչյուր նոր երկի ծնունդ առաջին ծնունդ է, նոր մակուր եթե մակուր ծնունդ է, առողջ ծնունդ է այդ մեկը։ Ասես, երբ գադարում եմ մի երկ նոր երկ եմ հանդիպում եւ սիրում եմ, դա ինձ համար դոն է, ինչ որ նորովի ընկալումի, նոր ապրումի աղբյուր է։ Պարոն Զաքար, բնականաբար ամեն մարդ իր ներսում իր հոգու մեջ որոշակի ելևեջներ ունի, ինչպես ամեն մարդ օրվա մեջ ունի իր անկյունը, իր գրիչը, որ կարող է գրել կամ նկարել, կամ բազմոցը, որի վրա կարող կարող են նստել, մտորել եւ ունի իր երաժշտությունը, որ նա մտքում երգում է։ Նա երգում է պարզապես իր համար եւ իր հոգու համար։ Երբ է որ երաժշտությունը, երգը վերածվում է արվեստի։ Հիմա իմ մտքում իմ երգած երգը, իմ երաժշտությունը ես երբևէ բարձր չեմ էլ կարող արտաբերել, բայց ունեմ այդ երգը իմ ներսում եւ ի տարբերություն ինձ դուք ձեր ներսի երգը կարող եք բարձրաձայնել։ Երբ է որ այն արդեն սովորական ներքի ներքին ելևէջներից կարող է վերածվել արդեն արվեստի, իսկական զուլալ արվեստի եւ ազդեցություն ունենալ եւ դիմացինի վրա, եւ կողքինի վրա, եւ անծանոթ մեկի վրա, որ կարող է լսել ձայնագրությունը կամ տեսագրությունը։ Ես կգործեմ, որ յուրաքանչյուր մարդ եւ իրավունք ոչ միայն իրավունք ունի, այլ ամեն մարդու հոգում ինչ որ երկ կա յուրաքանչյուրը այդ ունակությունը ունի յուրաքանչյուր մարդ։ Պարզապես երաշտահանները պատրաստված են այդ երկերը իրենց մեջից դուրս հանելու թղթին հանցնելու կարողության։ Բայց մնացյալներն ալ հիմքն են դալիս մեր ժողովրդական երկերին, եթե անոնք արեստավարժ երաշտահաններ բանաստեղծներ չեն։ Եվ կոմիտասն ասում է ամենամեծ երկը ժողովրդի երկն է, գնացեք եւ սովորեցեք ընդդեղից։ Հետևաբար կարծում եմ երկը ինձ համար գոնե արվեստը այն բայից, երբ իմ մեջ կա։ Երկը արվեստ այս թե այն բայց երբ քո մեջ ծնվում է եթե մակուր եւ ավերական ծնունդ է անիկա այդեւաբար այդ բահը արվեստ դառնալու ինչպես քիչ առաջացի այն երամիասնությունը եթե ունի այդ երեք սյուները ունի իր մեջ արդեն արվեստ է լինի դա արեստավարժ մարդու ներսում թե ժողովրդի ովը մեկ խավի ներգայացուցի ներսում երբ ծնվում է եթե գեղեցիկ բարեր գեղեցիկ մեղեդիկա կնշանակի որ դա արվեստի երկ է Պարոն Զաքար հասարակությունների ձևավորման հետ երկնո երաժշտությունը սկսվեց օգտագործել որպես հզոր քարոշչամիջոց։ Օրինակ, հին չինական միաշխատության մեջ գրված է. պետությունները կառուցում են կայսրերը եւ երկիչները։ Համաձայն եք տեսակետին, որքանով է ճշմարիտ ասվածը։ Խորը ուսումնասիրած չեմ այս հարցը, որբեսի երկկողքին պատասխան դամ ցեզի։ Վիճելի է, խնդրահարույց հարց է։ Քարոշչական երկը, եթե արհեստական է, ես չեմ կարծում, որ որ կկարողանա իսկապես մեծ գործեր կատարել բայց այ եթե հոգու փոխած վավերական երկ է ինչպես մեր հայրենասիրական երկերն են այո պետություն կգառուցենք դրանով եթե սիրո քնքուշ սկացումներով օձուն երկ է այո դու գահացնես քո սիրածին այդ երկով բայց մյուսը բարադական երկիչների սարկած երկերը իրենց մեջ նաև որոշ արհեստականություն գենտադրեն, որ կբարունակեն եւ հետեւաբար շատ երկար ճանապարհ չեն տանի։ Դերևս ժամանակի մար կրնան գոյություն ունենալ, ապրում ունենալ բամսել, սակայն եթե մակուր զուլալ սրդե հոգի է մտքե չի փխիր, սարկովի է, չեմ կարծեր որ երկար ճանապարհ տանի։ Այսինքն ժամանակի ընթացքում կսասանվեն։ Նույնա ժամանակի մեջ չեն գործի իմ կարծիքով։ Նույն ժամանակ ժամանակի մեջ ալ ներաստելու հզորականությամբ ներուժով դրանք չեն կարող բարպակված լինել եւ չեն կարող աստու լինել բայց մեր երկեր օրինակի համար անոնք որոնք ամբողջ ազգովին երկում են կնշանակե Սարկովիչեն երկիչները եւ գայսերը գոյությունները իմ կարծիքով զուգահեռապար եւ միասնապար են գառուցում եթե այդ երկերը իսկապես մաքուր ծնունդ են եւ ժողովրդի սրտից փոխող գաղապարներով եւ զգացումներով հորտուն են Պարոն Զաքար, իսկ դերևս Քրիստոսից առաջ երկրորդ դարում Լուկիանոսը նկատել է. Հռոմը գնում է դեպի կործանման, որովհետև երկիչները դադարել են դասյարակելուց եւ միայն զվարճացնում են։ Ներկայումս երկն ու երաժշտությունը որ դերն ունի չինական մտածողի ձևակերպածը, որը ձեզ համար վիճարկելի է, թե նախաքրիստոնեական շրջանի հույն պատմաբանի եզրահանգածը։ Նույնպես վիճելի հարց է, քննարկելի հարց է, երկուքն էլ ճիշտ են ըստ էության։ Այսպես ասենք, եթե մեր իրականության մեջ, հայ իրականության մեջ, եթե մենք հանենք մեր երկերը, այսինքն երկը դեդ մեջ են գանես, կնշանակի ամբողջ մշակույթը մեջ են գահանես, որտեղ երկը նաև մշակույթ է, եւ մշակույթի զորակույն ազդակներից է, չէ՞։ Ինչ ենք անելու հայրենիքը, եթե մենք այնտեղ իբրե մշակութային ինքնուրույն դիմակից գրողի չենք ապրելու։ Այո, երբ որ արդեն դատարես ստեղծել, կնշանակի դատարած ես ազգ լինելից, հետևաբար կգործանես։ Այս իմաստով շատ ճիշտ է այդ գաղապարը։ Երկիչները դատարել են երկելուցը, ես ընդդադրում եմ ոչ թե խոսք ունի հadoop երկիչներու, որոնք արհեստավարժ երկիչներ են, որոնք երկեր են գրում երկում են, այլ երբ ժողովուրդը, այսինքն մշակույթից սկսել է դադարգվել, այո, այդպիսի ասկեր կգործանվեն։ Եվ տարածում են գտել թեթև ժանրի, այսպես ասած, ստեղծագործություն։ Այդ ալ ուրիշ վտանգ է։ Ժանրը չէ, զվարճացնելու երաշխությունը նաև զվարճացնելու պիտի ծարայը ինչ որ Ես չեմ կարող գնալ հարսանիքի եւ Գոմիդասի Հովարեկ Սարերջանը երկել վերջո, բայց յուրաքանչյուրը իր դեղը ունի, այսինքն երբ մարդ մենակ կմնա ինքն իրեն հետ, արդեն ինքնաբերաբար իր հոգին պետք է որոնի որակյալ կերվեստական արժեք ներկայացնող, հոգի սնուցանող, իր հոգուի քաոսին մեջ ինչ որ մի լույս վառող երկ եւ ոչ թե իր հոգի անտորը խանգարող ինչ որ անջորնի ամգահարույց հոգեվիճակի մեջ զինտնող կացություն։ Պարոն Զաքար Մարգար, մենք այսօր շատ մեջբերումներ ենք անում եւ հին մտածողներից եւ ժամանակակից մտածողներից, եթե երկրորդ դարում Քրիստոսից առաջ մեկը նկատել է, որ այսպես եւ դա այժմ էական է, ուրեմն արժե որ այդ խնդրին թեկուզ եւ վիճահարույց անդրադառնանք եւ փորձենք եզրահանգումներ անել եւ գուցե ճիշտ մի ուղի վերցնել արվեստի համար, երկարվեստի համար։ Հաջորդի մեջբերումը Պյութագորասից է, որին մենք գիտենք որպես պարզապես մի թեորեմի հեղինակ, բայց պարզում է որ որ սա էլ յուրօրինակ մի թեորեմ է երաժշտության համար, երկարվեստի համար։ Երկն ու երաժշտությունը ղեկավարում են մարդկանց, դրանցով են պայմանավորված մարդու եւ հասարակության բարոյական հիմքերը։ Երկարվեստի մեջ փոփոխություն իր հետ կբերի փոփոխություն պետական համակարգում։ Ներկա ժամանակներում ժողովրդի եւ պետության համար այս դժվար պահերին նման հեղափոխությունը հայկական երկարվեստին անհրաժեշտ է։ Ճիշտ բնութագիր է, այն ժամանակվա մտածողները դարբեր բնակավարներում միաժամանակ եւ երկիչներ են, եւ երայիշներ են, եւ փիլիսոփաներ են, եւ գիտնականներ են, եւ ամեն ինչ էին դերևս ինչ որտեղ, որտեղ զարգացած ամբողջական համաբարփակ զարգացման դեր մարտիկ եղած են։ Հիմա մեր հեղափոխությունը դժբախտաբար այն վիճակում ենք, որ մենք մեր հեղափոխությունը պետք է լինի ոչ թե անպայման նոր բան ստեղծելը նաեւ, այդ մեկ ինքնապերապար լինելու է մեր արհեստավարժ մարտիկ պետք են։ Մեր հեղափոխությունը հիմա պիտի լինի այս այսպիսի վերադարձ դեպի մեր արմատներին, երաշտական ագունքներին, իսկական ժողովրդական մեր մակրամակուր երկերին։ Այդ մեկը այո գփրկի մեզ, այդ մեկը մեր ինքնուրույնությունը գնդկծի, գամրաբնթի։ Մենք կնկատենք, որ օրեցօր գնալով ավելի ենք հերանում մեր ընդհանրապես ասկային ագունքներից, որոնց մեջ իհարկե գլխավորներից մեկը ասկային երաշտա մտածողության ասենք, երաշտա ասկացողության ասենք, այս բոլորից մենք հերանում ենք։ Մեր շարժումը հիմա պիտի լինի վերադարձ դեպի արմատներին են եւ այդ մեկի մեջ մենք պետք է լինենք հնարավորինս առավելագույն չափով իրական ուժական ագրեսիվ նպատակային ծրագրավորված աշխատանքով որբեսի կարողանանք մենք պահել մեր դերն ու տերը մեր երաշխությունը որբեսի նաեւ մեր մեջ կարողանա իր դերն ու տերը բայել գիտեք աշխարհը այս համացանցային տարում դարձած է անցանկաբատ միջավայր։ Ինչպես որ բնակարանները ցանկապատով բաժնված են իրար, չէ՞։ Հիմա ցանկապատները վերացած են, սահմաններ չկան։ Այս մեկը նաև եւ հատկապես երաժշտության մեջ։ Սահմաններ չկան, բայց սահմանները եթե նույնիսկ չկան հոգու խորքում դու պետք է զադորոշես եւ քո սահմանի դերը իմանաս, որպես իմանաս դու ով ես, դու որտեղից ես գալիս։ Ուրիշը ընդունելը, ուրիշը լսելը, ճանոթանալը շատ կարեւոր է, սակայն եթե դու ամուր չես կու ասկային ինքնությանդ մեջ, ամիջ անմիջապես կգործվիս եւ մյուսը որ ամուր է քեզ կներքաշի իր մեջ։ Երևի ճիշտ է, որ հին դարերում նույն մտածողը եւ երկարվեստի մեջ էր ներկա եւ փիլիսոփայության եւ իմաստնության եւ այս ընդհանրացումը կատարել է թերևս Բեթհովենը իր հետեւյալ նախադասության մեջ։ Երաժշտությունը առավել մեծ հայտնություն է, քան իմաստնությունն ու փիլիսոփայությունը։ Հավանաբար եւ փիլիսոփանները եւ իմաստասերների իմաստունները եւ բնական գիտություններով զբաղվող խաղաղվողները, ինձ թվում է հենց այն գլխից երաժիշտ են եղել։ Մարտը իբրև էյություն, անկախ նրանից սուլուխ ունի թե չունի, իբնե երաժիշտ է։ Ամեն մարդ իր հոգի խորքին մեջ իր մեղեթին ունի։ Հետևաբար երաժիշտ է, այսպես կարճ կպրուտակրեի։ Հետևաբար այս իմաստով ես համացայն եմ Բեթհովենի հետ, թեև շատ չնչին հյուլ եմ մնեմ Բեթհովենի կողքին, սակայն կպաշտեմ իր միտքը, որ հոգի մտքից առաջ է ընկնում ինչ որտեղ, մարդը նախ հոգի է եւ հետո միտք։ Գրնա միտքը շատ ուժեղ չլինի մարդուն, բայց հոգին միշտ իր հոգեվոր բարունակին մեջ իր իր ձևումը ներկայ էինք Պարոն Զաքար, դուք առաջին անգամ Արցախ այցելեցիք 1989 թվականի ապրիլին եւ կապած մնացիք Արցախին, դուք արդեն առանց Արցախի, ինչպես դուք եք ասում, հնարավոր չի որ ապրեք եւ ինձ հետաքրքիր է շուրջ 25 տարիների ձեր գործնեությունը այս համատեքստում երբևէ դիտարկել եք ձեր սովորեցրած երաժշտությունը, ինչպիսի քարոշչամիջոց է եւ ինչ հոգեբանական ազդեցություն կարող է ունենալ եւ եւ Արցախի երիտասարդների համար եւ հատկապես Լիբանանահայ երիտասարդների համար, որոնց հետ դուք ավելի շատ եք աշխատում, քան արցախցիների հետ։ Երկին քարոշչական իր 4 բնութագրումով բարին շատ չեմ սիրել այդ մեկը, սակայն իր հոգեղեն աստեցության մասին ագնարկելով գրնամսել, որ եթե եւ Լիբանանում եւ Արցախում իմ համերգների տալիչները բերնեպերամիշտ լեցուն են կնշանակե մարդիկ հոգեվոր սնունդ վիտամին կգտնեն այդտեղ այդ երկերում այդ համերգներում մեջ որ կգան այլապես չեն կա ոյե մեկը պերման չի է դարգում ոյե մեկին առավել կարևոր է ընթացքը ինչպես ասացի կլիպանանի մեջ որտեղ հայրենակարոտ եւ արմատներից զուրկ սպիրկահայ բադանիներն ու երդասարտները կամ հանրություն ընդհանրապես որը գալիս է դահլիճը գրքին պերնեպերան լեցնելու այնտեղ եւս իր հոգեվոր սնունդն է քաում ինք ուրախ եմ որ անդրադարձած եմ այս մարմին երբ տեսնեմ արդեն հանդիսադեսություն եմ կտատարեմ շարունակել հարգելի իմ գործը, որտեղ այնքան ուրիշ անելու բաներ կան յանքի մեջ, բայց ուրախ եմ այն բանի համար, որ այո, փաստ է ինձ յամարադիկա եւ դա է հիմքը իմ շարունակելու աշխատանքը։ Դա էլ իմ վիտամինն է։ Իմ ունգընտիրը, որ դահլիճը լցնում է լիքը եւ ըսկում եմ, որ հոգեվոր կապ կա իմ եւ իրենց միջեւ։ Ես դրանից ծնվում եմ եւ դա է ինձ ոգեվորում, որբեսի վերստին բեմ բարձրանամ։ Երբ ես բեմում կանգնում եմ մերջախմբի եւ ժողովրդի միջեւ, այդ ամբողջ սկացական դաշտը փոխադարձ գաբը երկողի եւ ունգընտիր միջով անցնում է իմ մարմնի, իմ հոգու, իմ գաշվի միջով, այսպես ասած։ Այդ բոլորը համատրվում է ինչ որտեղ եւ սկացական տաշտի է վերածվում։ Այդ բոլորը բյուրեղանում է նաեւ իմ մեջ եւ ներշնչում է հարաճիգա գործունեության։ Հետևաբար իմ մեծագույն ուրախությունն է դա, որ այո, իր, այսինքն, բարի դարբեր իմաստով իր կարողությունը անում է, երկը եւ դաստիարակում է նաեւ զուգահեռաբար իր խորհուրդներով նոր սերունդին եւ ուն կընտրին եւ սկացական դաշտն է մաքրում նրա մեջ։ Սա է էականը, սա է ինձ համար առաջնայինը եւ սրա համար եմ ապրում կարելի է ասել։ Պարոն Զաքար, եւ որ երկերն են, որոնք առավել մեծ հոգեբանական ազդեցություն են ունենում ձեզ վրա։ Տասականն ու տասականացածը, որովհետև դրանք անցել են կյանքի փորձով, հիմակայել են ժամանակին եւ մնացել են եւ իրենց եսը, իրենց ներկայությունը շեշտել են երկացանգերի վրա։ Ուրախալի է տեսնել, որ 23 տարիներ առաջ ստեղծված այն ժամանակ ժամանակագից նոր երկեր այսօր երբ կլսեմ ես ուրիշ երճախում Պերու երկացանգերում դա ուրախություն է ինձ համար կնշանակեի որ նրանք էլ ինչ որտեղ ժամանակագից տասականների են վերածվել այն մի քանի 100 երկերը որոնք հայրենի ականավոր երաժիշտներ եւ բանաստեղծներ վարանտային եւ գարգաչին համար ստեղծեցին իբրև առաջիկա դարումներու այնուհետեւ հրադարակվեցին տարածվեցին եւ այսպիսով դեղ գտնելով եւ սպիրտ թուրք եւ հայրենի տարբեր երգչախմբերու շերտներին ծևոմը ժամանակի փովով անցած են արդեն 20 տարին ժամանակ է ինքնին եթե նրանց մեջ կա այն ուժը այն սնունդը որ նոր սերունդին էլ է դալիս կնշանակի տասականացման ընթացքի մեջ եղող երկերեն եւ հաջողակ երկերեն անոնցմե շատ շատերը Եվ վերջին հարցը թերևս որ երգն եք ամենաշատը լսում Այդպիսի երգ չունեմ որ ամենա ամենան է յուրաքանչյուր կոմպոզիտորի յուրաքանչյուր եր երաժշտի յուրաքանչյուր երկահանի, եթե երկի մասին ենք խոսում, տարբեր երկերից ունեմ իմ նախասիրությունները եւ երկեր, որոնք ինձ համար առօրյա ապրումի համար չեն, այսպես ասած, սպասարկեր։ Բաց եմ յուրաքանչյուր գեղեցիկ երկի, որ ունի գեղեցիկ բարեր, գեղեցիկ երաժշտություն եւ գեղեցիկ կատարող Ավարտվեց Ռագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա նոյեմբերի 18-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը երաժիշտ Զաքար Քեշիշյանն էր։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։